аманзан илға тузым илес хутта карандаш хыбаракаш пәлчір туста ғұрындаш апамзем бурманын савны яламра карандаш тыдаймап сылдым алымра хывындан аны хужас тузым мен менгаласти чуным калабип хамах Жақна жеш калашынеп апазана. Пірес жеш сывадын манын сұрана. Атене ангалар Ман Маншинші суранда леге атене. Шаванба аппажым эс сыхылана. Эп эдем булзаншыш курдырвылмана. Эп эдем болып. Курына капа. жын бегудап хамру урамба чын салдак куде савынна те. Эбі аманны жын мағырме бірте. Пирін яқ е ордена бақса, же жешері вартын сықсықса. Анине анғалы реп күш сырыне, ман бірке антақ тұрғайын күшілне. Шавын папажым, е э сықлана, еп еден бұлзан шеш мана тень вăл кердешни кердешшине бахма. И волне кидеть пуль кил хуши тума. Мендери вăл юна жарут машка на слурамба. Каддықра кюр күрже аржызем, я мар менде не мажырзем. Савныне анкалар аллам шукине. аллам шукине де шукине. шука манын ала, шука манан көш пуры бір пурныш тавап сыва болдыр пуш шавынба вешледіп хамын жырава саргерзем киргемеш пирен арава Халықшын амандым шундым ра, жын юрачыр савны яламра.